บุกทูหกเซชิอ่านและเขียนลาซีชานาอุนรักสตีชานาผมอ่านเอสลาสุผมอ่านจดหมายเอสลาสุบุรตุ ผมอ่านคำศัพท์ Es lasu vārdu ผมอ่านประโยค Es lasu teikumu ผมอ่านจดหมาย Es lasu vēstuli ผมอ่านหนังสือ Es lasu grāmatu ผมอ่าน Es lasu คุณอ่าน Tu lasi เขาอ่าน Viņš lasa ผมเขียน Es rakstu ผมเขียนจดหมาย Es rakstu burtu ผมเขียนคำศัพท์ Es rakstu vārdu ผมเขียนประโยค Es rakstu teikumu ผมเขียนจดหมาย Es rakstu vēstuli ผมเขียนหนังสือ Es rakstu grāmatu ผมเขียน Es rakstu คุณเขียน Du raksti เขาเขียน Viņš raksta